Сура Ан-Нур. Свет. بسم الله الرحمن الرحيم Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون Вот сура, которую мы не спаслали и сделали законом. Мы не спаслали в ней ясные знамения, чтобы вы могли помянуть назидание. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ۖ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين Прелюбодейку и прелюбодея, каждого из них высеките сто раз. Пусть не овладевает вами жалость к ним ради религии Аллаха, если вы веруете в Аллаха и в последний день. А свидетелями их наказаний пусть будет группа верующих. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين Прелюбодей женится только на прелюбодейке или многобожнице, а на прелюбодейке женится только прелюбодей или многобожник. Верующим же это запрещено. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون Тех, которые обвинят целомудренных женщин и не приведут четырех свидетелей, высеките восемьдесят раз и никогда не принимайте их свидетельства, ибо они являются нечестивцами.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 И пятое о том, что проклятие Аллаха ляжет на него, если он лжет. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين Наказание будет отвращено от нее, если она принесет четыре свидетельства Аллахом о том, что он лжет. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين и пятое о том, что гнев Аллаха падет на нее, если он говорит правду. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم Если бы не милосердие и милость Аллаха к вам, и если бы Аллах не был принимающим покаяние и мудрым, то лжецов постигло бы скорое наказание.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 Не считайте это злом для вас. Напротив, это является добром для вас. Каждому мужу из них достанется заработанный им грех, а тому из них, кто взял на себя большую часть этого, уготованы великие мучения. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا وقالوا هذا إفك مبين Почему же, когда вы услышали это, верующие мужчины и женщины не подумали о самих себе хорошие и не сказали «это очевидная клевета». لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون Почему они не привели для подтверждения этого четырех свидетелей? Если они не привели свидетелей, то перед Аллахом они являются лжецами. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم Если бы не милосердие и милость Аллаха к вам в этом мире и в последней жизни, то за ваши пространные речи вас коснулись бы великие мучения. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم Почему, когда вы услышали это, вы не сказали, нам не подобает говорить такое? Причисты, а это великая клевета. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين Аллах наставляет вас никогда не повторять подобного, если вы являетесь верующими. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم Аллах разъясняет вам знамения. Аллах знающий, мудрый. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون Воистину, тем, которые любят, чтобы о верующих распространялась мерзость, уготованы мучительные страдания в этом мире и в последней жизни. Аллах знает, а вы не знаете. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم Если бы не милосердие и милость Аллаха к вам, и если бы Аллах не был сострадательным и милосердным, то грешников постигло бы скорое наказание. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم «О те, которые уверовали! Не следуйте по стопам сатаны! А если кто следует по стопам сатаны, то ведь он призывает к мерзости и предосудительному. И если бы не милосердие и милость Аллаха к вам, то никто из вас никогда не очистился бы. Однако Аллах очищает того, кого пожелает.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 Пусть они простят и будут снисходительны. Разве вы не желаете, чтобы Аллах простил вас? Аллах прощающий, милосердный. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم Воистину, те, которые обвиняют целомудренных верующих женщин, даже не помышляющих о грехе, будут прокляты в этом мире и в последней жизни – им уготованы великие мучения. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون В тот день, когда их языки, руки и ноги будут свидетельствовать против них о том, что они совершили. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ويعلمون أن الله هو الحق المبين В тот день Аллах воздаст им в полной мере по их истинному счету, и они узнают, что Аллах есть явная истина. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم Скверные женщины для скверных мужчин, а скверные мужчины для скверных женщин, и хорошие женщины для хороших мужчин, а хорошие мужчины для хороших женщин. Они не причастны к тому, что говорят они, клеветники. Им уготованы прощение и щедрый удел. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون О те, которые уверовали, не входите в чужие дома, пока не спросите позволения и не поприветствуете миром их обитателей. Это лучше для вас. Быть может, вы помянете назидание. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم если же вы никого не найдете в них, то не входите, пока вам не позволят. Если же вам скажут «уйдите», то уходите. Так будет чище для вас. Воистину Аллаху ведомо о том, что вы совершаете. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون На вас нет греха, если вы без разрешения войдете в нежилые, не принадлежащие конкретному лицу дома, которыми вы можете пользоваться. Аллаху известно то, что вы обнаруживаете, и то, что вы скрываете. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них.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 Пусть они не выставляют на показ своих прикрас, за исключением тех, которые видны, и пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди, и не показывают своей красы никому, кроме своих мужей, или своих отцов, или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер, или своих женщин, или невольников, которыми овладели их десницы, или слуг из числа мужчин, лишенных вожделения, или детей, которые не постигли ноготы женщин. И пусть они не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они скрывают. О верующие, обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе. Быть может, вы преуспеете. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم Сочетайте браком тех из вас, кто холост, и праведников из числа ваших рабов и рабынь. Если они бедны, то Аллах обогатит их из своей милости. Аллах объемлющий, знающий. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم Пусть соблюдают целомудрие те, которые не находят возможности вступить в брак, пока Аллах не обогатит их из своей милости. Если невольники, которыми овладели ваши десницы, хотят получить письмо о сумме выкупа, то дайте им такое письмо, если вы нашли в них добрые качества, и одарите их из имущества Аллаха, которое Он даровал вам». Не принуждайте своих невольниц к блуду ради обретения тленных благ мирской жизни, если они желают блюсти целомудрие. Если же кто-либо принудит их к этому, то Аллах после принуждения их будет прощающим, милосердным. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين Мы уже не спаслали вам ясные знамения и притчу о тех, которые именовали до вас, и назидание для богобоязненных. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم Аллах — свет небес и земли. Его свет в душе верующего подобен нише, в которой находится светильник. Светильник заключен в стекло, а стекло подобно жемчужной звезде. Он возжигается от благословенного оливкового дерева, которое не тянется ни на восток, ни на запад. Его масло готово светиться даже без соприкосновения с огнем. Один свет поверх другого. Аллах направляет к своему свету, кого пожелает. Аллах приводит людям притчи, и Аллах знает обо всякой вещи. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال В домах, которые Аллах дозволил воздвигнуть, поминается Его имя. Его славят в них по утрам и перед закатом. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار Мужи, которых ни торговля, ни продажа не отвлекают от поминания Аллаха, совершения намаза и выплаты закята. Они боятся дня, когда перевернутся сердца и взоры, ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب чтобы Аллах воздал им за наилучшее из того, что они совершили, или лучшим, чем то, что они совершили, или наилучшим образом за то, что они совершили, и приумножил это по своей милости. Аллах наделяет кого пожелает, безо всякого счета. والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمان ماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه Одеяния неверующих подобны Мареву в пустыне, который жаждущий принимает за воду.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 Каждый знает свою молитву и свое словословие. Аллах знает о том, что они совершают. ولله Аллаху принадлежит власть над небесами и землей, и к Аллаху предстоит прибытие. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار Разве ты не видишь, что Аллах гонит облака, потом соединяет их, потом превращает их в кучу облаков, и ты видишь, как из расщелин ее изливается ливень? Он низвергает град с гор, которые на небе. Он поражает им, кого пожелает, и отвращает его, от кого пожелает. Блеск их молний готов унести зрение. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار Аллах чередует день и ночь.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 Среди них есть такие, которые ползают на брюхе, такие, которые ходят на двух ногах, и такие, которые ходят на четырех. Аллах творит то, что пожелает. Воистину, Аллах способен на всякую вещь. لقد انزلنا ايات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم Мы уже не спаслали ясные знамения, и Аллах наставляет на прямой путь, кого пожелает. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين Они, лицемеры, говорят, мы уверовали в Аллаха и посланника и повинуемся. Но после этого часть их отворачивается, и они не являются верующими. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون Когда их зовут к Аллаху и его посланнику, чтобы он рассудил их, часть из них отворачивается. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين Будь они правы, они покорно явились бы к нему. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون Неужели их сердца поражены недугом? Или же они сомневаются? Или же они опасаются того, что Аллах и его посланник несправедливо осудят их? О нет, они сами поступают несправедливо. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون Когда верующих зовут к Аллаху и его посланнику, чтобы он рассудил их, они говорят «слушаем и повинуемся». Именно они являются преуспевшими. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون Те, которые повинуются Аллаху и Его посланнику, боятся Аллаха и исповедуют богобоязненность, обрели успех. واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعه معروفه ان الله خبير بما تعملون Они, лицемеры, приносят величайшие клятвы именем Аллаха, о том, что если бы ты приказал им, то они непременно выступили бы в поход. Скажи, не клянитесь, такая покорность хорошо известна. Воистину Аллаху ведомо о том, что вы совершаете. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين Скажи, повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику. Если вы отвернетесь, то ведь он отвечает за то, что возложено на него, а вы отвечаете за то, что возложено на вас. Но если вы подчинитесь ему, то последуете прямым путем. На посланника возложена только ясная передача откровения. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них. – он непременно одарит их возможностью исповедовать их религию, которую он одобрил для них, и сменит их страх на безопасность. Они поклоняются мне и не приобщаются товарищей ко мне. Те же, которые после этого откажутся уверовать, являются нечестивцами. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون Совершайте намаз, выплачивайте закят и повинуйтесь посланнику.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 До рассветного намаза, когда вы снимаете одежду в полдень, и после вечернего намаза. Вот три времени наготы для вас. Ни на вас, ни на них нет греха за вход без разрешения, помимо этих случаев, ведь вы посещаете друг друга. Так Аллах разъясняет вам знамения. Аллах знающий, мудрый. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم اياته والله عليم حكيم Когда дети из вашего числа достигнут половой зрелости, то пусть они спрашивают разрешения, как спрашивают разрешения те, кто старше них. Так Аллах разъясняет вам свои знамения. Аллах знающий, мудрый. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهم والله سميع عليم Нет греха на престарелых женщинах, которые не надеются на замужество, если они снимут верхнюю одежду, не показывая своей красы но воздерживаться от этого лучше для них. Аллах слышащий, знающий. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم ۖ أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم ۖ أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون Не будет грехом для слепого, не будет грехом для хромого, не будет грехом для больного и для вас самих, если вы будете есть в ваших домах или в домах ваших отцов, или в домах ваших матерей, или в домах ваших братьев, или в домах ваших сестер, или в домах ваших дядей по отцу, или в домах ваших теток по отцу, или в домах ваших дядей по матери, или в домах ваших теток по матери, или в тех домах, ключи которых в вашем распоряжении, или в доме вашего друга. Не будет грехом для вас, если вы будете есть вместе или в отдельности. Когда вы входите в дома, то приветствуйте себя, друг друга, приветствием от Аллаха, благословенным, благим. Так Аллах разъясняет вам знамения. Быть может, вы уразумеете. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع متاع لم يذهبوا لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и его посланника. Когда они находятся рядом с ним по общему делу, то не уходят, пока не попросят у него разрешения. Воистину, те, которые просят у тебя разрешения, действительно являются верующими в Аллаха и его посланника. Если они просят у тебя разрешения по поводу некоторых из своих дел, то разрешай тому из них, кому пожелаешь, и проси Аллаха простить их.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 Он знает ваше положение и тот день, когда они будут возвращены к Нему. Он поведает им о том, что они совершили. Аллаху известно обо всякой вещи.